NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli, dragi slušalci, na NXS Web Radio podcastu još jednu zanimljivu epizodu emisije 1 na 1. Danas pričamo o veoma zanimljivoj temi koja je prilično zastupljena u medijima posljednjih godina, a u pitanju je naravno zavisnost od tehnologije i koliko smo zapravo zavisni. Ono što je svakako najproblematičnije kada govorimo o učestaloj upotrebi novih tehnologija je svakako sindrom pametnih telefona i tableta, odnosno smartfonova. A to je svakako njihov uticaj na naš mozak i potencijalno visoko rizična zavisnost koja time može nastati. Nakon objašnjenja o tome zašto je tehnologija opasna po naše zdravlje, možda ćete postati svesti njihovog štetnog dejstva i spremni za preuzimanje izvesti koraka, kontrole i odbrane od ovoga. Dopamin je jedna od glavnih hemikalija koja reguliše centar za zadovoljstvo u našem mozgu. Na najosnovnijem nivou ova hemikalija reguliše motivaciju kroz, na primjer, slanje poruka receptorima u mozgu, saopštavajući šta pričinjava posebno zadovoljstvo. Na primjer, dopamin će reći to je dobar osjećaj i time će nas pokrenuti da nastavimo sa onim što nam pruža zadovoljstvo. Same slike objekata koje pružaju zadovoljstvo mogu prizvati više nivo dopamina u našem mozgu. Na primjer, Vozimo se i usput ugledamo reklamu za neki fast food. Slika ukusnog hamburgera, pomfrita ili sladoleda koja nas podsjeća na ranija iskustva postiče rast dopamina u mozgu. To je dobar osjećaj, reći će dopamin i momentalno će nas pokrenuti, a često i navesti da se uputimo kad, na primjer u ovom slučaju tom restoranu i kupimo nešto. Međutim, prevelika doza neprirodnog dopamina može dovesti do stresa, nervoze, depresije i sveopšte lošeg zdravlja. Ista reakcija se događa i u odnosu na telefone, kompjutere ili tablete. Kad god čujete poznatu melodijsku poruku ili svetlo koje treperi na telefonu, to povećava nivo dopamina u organizmu i vodi ka nesvesnom, zavisničkom ponašanju koje vas naginje ka, na primjer, vašem telefonu. To je razlog zašto ljudi često razvijaju obsesivnu naviku stalnog provjeravanja mobilnog telefona, e-maila, društvenih mreža ili bilo kog drugog oblika e, poruka ne samo da postajemo obsesivni i neumereni, već nam takvo zavističko ponašanje oduzima dosta energije i slobode. Postajemo otuđeni od realnog okruženja u želji i nastaloj potrebi da stalno budemo online. U središtu dešavanja obavešteni o svim aktuelnostima, poput pravnih, pravih narkomana, postajemo robovi tehnologije. Danas imate šansu da prepoznate šta se zapravo dešava u vašem mozgu. U većini slučajeva niste toga ni svjesni, jer je tehnologija već duboko ušla u naš privatni svet i tu se svakako domaćila. Te je posmatramo kao nešto normalno, kao da kažemo člana porodice po znacima navoda, ali nije stvar u samoj tehnologiji već u našem pristupu i načinu na koji koristimo. Postoji jedan zanimljiv eksperiment, odnosno vežba, koju možete i sami isprobati, da proširite svoju svijest o tome koliko ste zapravo zavisni od tehnologije koju svakodnevno koristite. Uzmite jedan slobodan dan kada ste kući, kada nemate neke dodatne obaveze i pokušajte da budete dva sata, znači dva sata bez telefona, interneta, tableta, znači isključite sve te uređaje. Isključite kompjuter, isključite telefon, isključite tablet ili bilo što drugo što koristite, sve isključite i, dalje nastavite da vidite kako ćete provoditi ta dva sata i pokušajte da uočite ili da zapišete ako vam je lakše koliko puta ste pomislili na proveravanje poruka, proveravanje statusa na društvenim mrežama, da postavite neke slike ili koliko ste puta osjetili impuls da to uradite. Budite pošteni prema sebi. Znači, posmatrajte sobstvene reakcije bez osuđivanja. Ukoliko želite veći izazov, produžite vreme na nekoliko sati ili na jedan ceo dan. Kada se uvežbate i postanete svesni zavisničku ponašanja, moći ćete da provedete i par dana bez ovih uređaja. Na primjer, kad odete u prirodu, što je svakako bilo korisno. Vremenom ćete uspeti da uspostavite kontrolu i dozirat ćete upotrebu i dnevno korišćenje ovaj izbor koji možete već sad napraviti smanjit će svakako i stres i nervozu i otvoriti prostor za e, kreativnije provođenje vremena i ponovo će vas povezati sa onim što me zaista važno ili možda sa nekim drugim hobijem ili sa nekim sportskim aktivnostima koje svakako su bitne. Nemojte svakako ovo sada pogrešno shvatiti. Tehnologija svakako nije loša i treba je koristiti. I ona nam pruža mnoge mogućnosti i olakšava nam i rad i zabavu i sve ostalo na primjer, lakše su dostupne informacije, efikasnosti u radu, umreženost, prijatelji, znači sve je dostupno. Tehnologija se može svakako iskoristiti na veliki broj pozitivnih načina za unapređenje lične svesti, na primjer, iz sredine. Ali ono što je problematično je upravo to da u obsesivnom načinu na koji koristimo tehnologiju, a vrlo često smo skoro svi mi skloni to. svakako imajte ovu vidu i ne zaboravite da kada koristimo umereno i za dobre svrhe, bit će vam svakako potreban i povremeni odmor, izolacija, uživanje u tišini, u prirodi, u realnom kontaktu sa sobom i ljudima u vašem okruženju. nastavku naše emisije dotaći ćemo si dve zanimljive teme. Jedna je zavisnost od interneta, a druga je zavisnost od smartfonova, odnosno od mobilnih telefona. Što se tiče zavisnosti od interneta, usled razvoja interneta kao medija, koji je dostupan širokoj populaciji, 1995. godine je prvi put upotrebljen izraz internet zavisnost koja je po simptomima, kako neki stručnosti smatraju, identičan zavisnosti od narkotika, alkohola, kocke i slično. Stručnjaci su definisali zavisnost od interneta kao klinički poremećaj sa snažnim negativnim posljedicama na socijalno, radno, porodično, financijsko i ekonomsko funkcionisanje ličnosti. Kineski doktori su dali diagnostičku definiciju zavisnosti od interneta i odredili njene simptome. A to je potreba za čestim vraćanjem na mrežu, mentalne i fizičke poteškoće, problemi sa koncentracijom i spavanjem. Navodi se da 80% zavisnika može biti izlečeno u roku od 3 mjeseca. Kina bi mogla da postane prva zemlja u svetu koja će zavisnost od interneta proglasiti kliničkim oboljenjem, stavljanjem na tu e, istu ravan sa kompulsivnim kockanjem i alkoholizmom. Britanska agencija Reuters nedavno je objavila frapatne e, podatke o internet zavisnosti u ovoj zemlji koja prema, e, prema kojim brojevima novo definisanog poremećaja discommunication, tako su nazvali, koja se javlja usled nemogućnosti pristupa internetu. Od nje, po znacima navoda, boluje čak 44% ljudi iz Engleske i dodatnih 27% priznaje da je pod većim stresom kada ne mogu da se priključe na internet ili kada im je loša internet konekcija usled nekog kvara ili tako dalje. Što znači da prema ovim podacima 76% Britanaca ne može da živi bez interneta bukvalno. 19% provodi više vremena na internetu nego sa svojim porodicama, a 47% veruje da je internet u e, ljudskom životu važniji od religije. Dok 20% poklanja više pažnje internetu nego svom partneru neophodno je ljudima ukazati na opasnost od prekomerne upotrebe interneta, uključujući sve servise koje ova tehnologija omogućava što svakako nije ograničeno samo na web i na elektronsku poštu. Postoji niz drugih aktivnosti koje dovode do ovih zavisnosti. Svaka bolest zavisnosti, bila to zavisnost od alkohola, narkotika, hrane i interneta, dovodi do narušavanja ličnosti i njenog psihofizičkog stanja. Upotreba bilo čega u prekomernoj meri je opasna za konzumenta. Glavni simptomi Pretarano korišćenje kompjutera, odnosno interneta, koji se često povezuje sa gubljenjem osjećaja za vreme ili zanemarivanje osnovnih potreba, spavanje, hrana, toalet i sl. Kriziranje, osjećanje ljutnje ili napetosti ili depresije kada je kompjuter ili internet nedostupan stalna potreba za boljom, po znacima mašinom, odnosno računarom, naprednjim softverom ili potreba da se više vremena provodi uz kompjuter razne vrste negativnih posljedica. Laganje, loši rezultati na poslu ili školi, nedruštvenost, hronični umor i tako dalje. Realno gledano, našim uslovima svako ko uz aktivnosti vezane za internet provede svakodnevno 4 sata, što je 28 sati nedeljno, duboko je zagazio u zavisnost. Pod aktivnostima u vezi sa internetom ne treba uzeti u obzir samo online boravak na mreži, već i sve ostale aktivnosti koji su u vezi sa mrežom. Što znači elektronsku poštu, forumi, vesti, društvene mreže, kačenje slika i tako dalje. Ako sve ovo analiziramo, doći ćemo do sljedećeg zaključka. Pod 1. Od 24 časa prosečno 8 sati se provede u snu i u odmoru uopšte, što ostavlja 16 sati. Pod dva, Pretpostavljamo da osoba ima radne ili školske obaveze minimum 8 sati dnevno, što ostavlja još 8 sati za sve ostale aktivnosti. Uzmemo da minimalno za ishranu fiziološke potrebe trošimo oko sat vremena, što znači da ukupno prosječno slobodno vreme je 7 sati. Od tih 7 sati na internetu se provodi 4. To datoj osobi ostavlja čitava, po znacima navoda, 3 sata za sve ostalo od čega se stoji život a šta to sve može da bude, razmislite sami. A također i o tome šta sve može, odnosno ne može da se uradi za ta 3 sata slobodnog vremena. Što se tiče same prevencije, postoje nekoliko saveta koji su psiholozi dali vezano za ovo. Pod jedan, čovjek mora sam da prepozna prekomerno korišćenje interneta i prizna samom sebi da postoji problem. Vrlo je važno biti svestan osnovnih simptoma od kojih je ključno vreme provedeno za računarom, ali i vreme provedeno na internetu ili aktivnostima vezane za internet. Međutim, treba uzeti u obzir da samo vreme nije pokazati. Ovdje se radi o relativnom vremenu koje se uzima u obzir i posmatra naspram drugih faktora, kao što su, na primjer, ako ste student koji je pravilu provodi više vremena na mreži nego osnovci i srednjoškolci da li je internet vezan za posao. Ako ste administrator ili web dizajner, 8 sati dnevno na mreži je svakako mm, normalna stvar za vas jer vam je to posao. Da li ranije imate neke oblike uslovljenosti, neki mentalni poremećaj, osoba koja pati od depresije, učestvuje u druž, e, da druženjima na, na društvenim mrežama. Za lečenje depresije sigurno provodi više vremena na internetu od drugih. Da li bežite od odgovornosti? ponekad se može pretarati s upotrebom interneta upravo zbog toga. Nakon konstatacije da problem postoji, trebalo bi naći pravi uzrok. Zavisnik bi trebalo da se upita zbog čega želi da pobegne od svakodnevnog života. Treba osmisliti način na koji treba rešiti taj problem, a ne kako pobeći od problema. Ignorisanje problema ili bežanje na internet neće rešiti taj problem, ali ga svakako pogoršava i zavisnik bi lično trebao da preduzme korake ka samostalnom lečenju od zavisnosti. I svakako se ne preporučuje metoda sve ili ništa, odnosno momentalno prelaženje na neko zacrtano normalno vreme ili potpuno ukidanje interneta i tako dalje, nego već treba postepeno pristupiti odvekavanju, kao i kad su u pitanju bilo koje druge bolesti zavisnosti. Tako da svaki dan provedemo, eh, provedemo manje vremena na internetu ili ljudi koji su zavisni od toga, i da se postepeno skraćuje to vreme dok se ne dođe do neke razumne granice koja ne uslovljava korisnika i ne zapostavlja njegove ostale životne aktivnosti. I kao druga kategorija koja je verovatno najviše zastupljena u zavisnosti od interneta je svakako zavisnost od vašeg telefona ili smartfona. Više od polovine mlađih ljudi provodi najmanje 10 sati dnevno. Svakako bez hleba mogu, ali bez svog smartfona ne mogu. Biti stalno umrožen putem mobilnih uređaja za neke ljude znači isto što i egzistirati na ovoj planeti, što je jako loše. A prema posljednjim istraživanjima, polovina mladih ljudi je nakačena, poznacija na, na internet ili na društvene mreže minimum 10 sati. Mogućnost da sa sobom stalno imate uređaj koje možete da pristupite internetu, društvenim mrežama, da kačete slike, igrice i tako dalje, svakako dodatno povećala zavisnost. Ova potreba za stalnim prisustvom, poput surfovanja internetom, proveravanju elektronske pošte, slanje SMS-a, iz temelja je promenio navike čovečanstva. I svakako negativno, u određenoj meri, ali pozitivno, u ovom slučaju pričamo o negativnim uticajima, e, utjecaja na naš život. Danas postoje praktično ustanove u kojima se leči zavisnost od interneta, telefona i drugih vidova tehnologije. Kako se koji su simptomi, odnosno pokazatelji da ste e, zavisnici od vašeg telefona? Pod jedan, morate odmah da odgovorite. Stalno provjeravanje da li vam je stigla poruka ili pošta ili status na nekoj društvenoj mreži i momentalno odgovaranje njih, čak i za vreme obavljanja ozbiljnog posla, pokazuje da postajete zarobljenik jednog aparata. Pokušajte da shvatite da provera e-mailova ili momentalan odgovor na SMS poruku nije najvažnija stvar na svetu kao ni spavanje sa telefonom pored glave ili njegovo stalno nošenje u džepu. Čak i kada sigurno znate da vam neće biti potreban kao što je na primjer odlazak u kupatilo ili potuš. tuš. Po dva, Fantomski sindrom zvona. Svi smo vjerovatno bili u toj situaciji kada ste mogli da se zakonete da vam je telefon vibrirao ili zvonio u džepu ili jakni ili torbi, a kada ste izvadili da pogledate, shvatili ste da se ništa nije desilo. Po tri Strah da ćete propustiti nešto važno. Stalno provjeravate šta se događa u vašem bližem okruženju i na društvenim mrežama. Ovo nije neobičajeno za one koji puno vremena provode na društvenim mrežama i stalno im je do toga šta drugi misle o njima. Za početak probajte da uradite ono što vi želite, a ne ono što vam drugi e, sugerišu. 4. Za postavljanje porodice i prijatelja. Sedite sa e, prijateljima ili porodicom sa telefonom koji je na stolu i umjesto da učestvujete u druženju, trenutno se hvatate za telefon, da odgovorite na poruku koja vam je stigla, umjesto da ignorišete ili da na svaki 10-15 minuta palite, otključavate i zaključavate telefon kao da očekujete nešto da vam doći ukoliko imate naviku da u prisutstvu ljudi više pažnje obraćate na ono što se dešava na društvenim mrežama, možda je vreme da se zamislite. Vrlo često ovakve situacije završavaju prekidom veze ili nekim ozbiljnim narušavanjem ljudskih odnosa. Pod pet. Veoma ste nervozni kad vam telefon nije pri ruci. Ukoliko ste nemirni kada niste u blizini svog telefona i ne volite da ga ostavljate van vašeg vidokruga, ne možete svakako da proverite da li vas je neko zvao ili da li ste dobili poruku, nema nikakve sumnje da ste poprilično zavisni od mobilnih telefona. Neki od, neka od istraživanja su pokazala da isključenje telefona ili njegovo privremeno stavljanje van funkcije može da proizvede simptome vrlo slične zavisnosti od droge. Verovali ili ne? I po loš učinak na poslu ili školi. Ovo je sasvim logična posljedica toga što je stalna pažnja, pažnja posvećena onome što se dešava na displeju vašeg telefona i remeti vam koncentraciju kada je u pitanju posao ili učenje. Ovo su vrlo ozbiljne stvari i verovatno većina nas i ispoljava neke simptome u svakom slučaju, ali e, ovo danas što smo pokušali da vam prenesemo, da skrenemo pažnju, znači nije da bi nekog osuđivali, nego da bi vam objasnili ili bukvalno skrenuli pažnju da malo više kad uzmete telefon da se zamislite i da obratite pažnju jel, na da ne budete toliko zavisni i da ne budete praktično rob tehnologije telefona, interneta i tako dalje. Nadam se da vam je i ova misija bila korisna kao i sve druge i da ćemo bar malo uspeti da pozitivno utječemo na vas kao i što pokušavamo sa svim ovim našim emisijama u ovoj našoj eh, ovom našem serijalu 1 na 1. Hvala vam što ste bili sa nama i u ovoj emisiji. Moje ime je naravno Nenad, a do nekog sljedećeg susreta naravno ostanite uz NXS Web Radio Podcast. Veliki pozdrav i čao, čao, čao. NXS Podcast.